Šesto pitanje. Koja je razlika između nevjerstva dijela i nevjerstva u dijelima? Da te Allah nagradi. Nevjerstva dijela. To je kufril ameli, dijela. Pa to je, kao kaže učenjaci, to je al kufril asgar, mali kufr. A to je, ili kažu kufr duna kufr, to je, zove se kufr, ali manji od kufr koji izlazi koji vodi čovjek da izlazi od islama, iz islama. A to je ne izlazi od islama, a e, imamo mnogi hadis koji njegov izgled, kad bukvalno gledaš ili čitaš, ti će smatrat kao kufr, ali ne. To je ne kufr, ali to je samo kažeš kufr, ali to je možda veliki greh, razumijete. Pa recimo ima hadis koji kaže si babel muslim fusuk, wa qitaluhu kufr, kada grdiš ili psuji musliman, to je fusuk, to je grijeh, ili, ili grešenja, a o, kada ubiš njega ili ubistova njegov je kufor. A naravno, to je ni djela, to je djela ni izvadi od islama. E, također ima hadis koji kaže bludnik kad učini blud u toku trenutak ne mu'min, razumijeti. Ili kradljevac kada, kra, kada kradi u toku od trenutak ne mu'min. A naravno to je mani od mu'min, a to je muslim, razumijeti. Pa to djela koje nije zvali čovjek od islama drugi vrsti kaži kufor udjela. A to je, zapamtiti braća i sestra, tu i idi govor i jezik i dijela organa koji učini od toga izlazi od islama, od uhvir islama, kao koji učini sažda prema a neki ki prema kabor ili umalovažava Korana, razumijeti, ili e, ismijavanja od, od, od, vjela, od vjera, ti dijela, razumijeti, izlazi koji učini da čovjek izlazi od okviru islama kad učini. E, jel to je znak da srca od taj insan puna od, od, od, od, od, od nevjera i, i, i fali, ima, bilo srca fali od ljubav i, i, i, i kako se kaže, slijedenja islama. Pa, ali naravno kad kažemo neki insan kafir, mi pričamo o globalu, koji radi taj taj kafir, ali ima uslova, kad kažemo taj kafir, mora da vidimo neki šartovi, da kažemo kafir ili ni. Allah najbolje znači.